خب طيب، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد درس بسبنجم التحذير والإغراء بحث بعدی تحذير و چه هست؟ إغراء هست المفعول به, المفعول به المنصوب بعامل محذوف هو الاسم المنصوب في تراكيب في تراكيب الإغراء التحذير الاختصاص الاشتغال والنداء خب میگه اه، مفعول بهی که منصوب هست با عامل محذوف مفعول بهی که منصوب هست با عامل چی؟ محذوف اون اسم منصوبی هست در ترکیب های زیر در اغراء عامل حذف کلا عامل مفعول به چیه؟ در تحذیر حذف در اختصاص حذف در اشتغال حذف و در ندا هم عامل حذف خب این کتاب اغرا و تحذیر رو در یک درس آورده اختصاص و در یکی اشتغال و در یکی و ندا رو جدا بله ما هو التحذیر و الاغرا در قاعده 145 میگه تحذیر و اغرا چی هستند 146 به ای شیء یکون التحذیر تحذیر با چه چیزی انجام میگیره 147 ما هی احکام الاغراء احکام اغرا چی میباشند ببین تحذیر یعنی ترزان ترساندن اغراء یعنی تشویق کردن تو رو به کاری شوق میدی تشویق کنی اینو میگن اغرا اما یکی رو برحذر بداری از یک کاری بترسونی اینو میگن تحذیر خب متى يجوز الرف المحذر منه والمغرى به چه چیزی در محذر منه چه زمانی جائز است رفع در محذر منه و در مغرى به اینا سوالاتی هستند که اینا رو پاسخ میده 145 التحذير تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبه ابتدا میگه که تحذیر چه هست میگه تحذیر آگاه کردن مخاطب بر امری ناپسند تا از اون دوری بکنه تا از اون چه بکنه تو مخاطب تو متوجه امری ناپسند میکنی تا از اون چیکار کنه فاصله بگیره دوری کنه مانند ایاک و شرح مانند ایاک و شره خب اینجا تو بر حذرش میکنی که مواظب باش از شر مواظب باش از چی خب اعرابش چی میشه این ایاک و شر اعراب این میشه که ایاک منصوبه مفعوله و چی خب عاملش کجایه عاملش میگیم حذف. عاملش چیه ایاک احذره یا احذره بله ایاک احذرو در نظرش بگیریم و شره برای این هم عاملش محذوفه واو حرف عطفه و عاملش چیه میشه مثلا بگیم اترک عاملش چیه و ترک کن شره یا احذر الشره از شر برحذر باش از شر چی باش برحذر باش خلاصه عامل تحذیر همیشه چیه؟ محذوف ایاک و شر ایاک و ظلم ها ایاک و الحسد ایاک و جبل یعنی میترسنم تو ترا برحذر باش از ترس برحذر باش از ظلم برحذر باش از ایاک و الكذب بل این محذر منه ما شره چیه؟ شر یعنی ما از شر اینجا تو رو بر خب پس تحذیر یعنی آگاه کردن مخاطب بر امری مکروه ناپسند تا از اون دوری کند مانند یاک و شر یاک و الكذب یاک و حسد ها یاک و اسد از شیر برحضر باش الى آخر والاغراء تنبیهه على امر محمود لیفعله اما اغراء یعنی آگاه کردن مخاطب بر امری پسندیده تا اونو انجام بده تو میای مخاطب تو به کاری پسندیده کاری محبوب دعوتش میدی تا اونو چکار بکنه؟ انجامش بده بله تشویقش میکنی مانند الوفاءه که میگیم الوفاءه مفعوله منصوبه اما عاملش کجای حسفه الزم الوفاءه یعنی پایبند باش ملزم باش به چی؟ به وفاداری بله <clears throat> صد و چلو شش یکون التحذیر اما به لفظت ایاک و فروعها او غیرها در چلو 146 میگه تحذیر یا با لفظ ایاکه و فروعاتش هست یا با الفاظ دیگر هست یا با الفاظی خب فاذا كان بإياك زماني كي تحذیر تو به وسیله انجام دادي نصب المحذر منه بفعل مزبر وجوبا مع العطف او بدونه نحو إياك والكذبة او إياك الكذبه میگه زمانی که تحذیر با لفظ ایاکه بود محذر منه منصوب میشه با فعلی که مستتر پنهانه با فعلی که چیه؟ حذفه یا همراه با عطف یا بدون عطف با عطف مانند ایاک و الكذبه ایاک و این یعنی از دروغ برحذر باش تو را میترسانم برحذر باش از دروغ تو را بر ترسانم باشه باش از دروغ که اینجا با حرف عطف آمده بود ایاک الکذیبه اینجا بدون حرف فرقی نمیکنه عامل در عطف باشه چه نباشه عامل محذوفه عامل چیه محذوفه خب و اذا كان بغیر ایاک اما زمانی که تحذیر بدون ایاکه بود با ایاک نبود با ایاکه یعنی با این زمیر مخاطب نبود وكان المحذر منه مع العطف والتكرار وجب إزمار الفعل ناصبی نحو نفسك والأسدة الموت الموت میگه زمانی که تحذیر ما با لفظ ایاکه نبود محذر منه همراه با عطف بود مانند نفسک والاسده نفسک والاسده یا الموت الموت همراه با تکرار بود آه خب. وجب ازمار الفعل الناسب میگه اینجا هم واجبه که فعل ناسب عامل چه بشه؟ پنهان بشه حصف باشه ذکر نباد باشه نباد چه باشه؟ مانند نفسک و الاسده که اینجا با ایاکه نیست با نفسک و یعنی مواظب خودت باش از شیر برحضر باش از شیر چه باش؟ که نفسه مفعول بهیه ولی عاملش حصفه اسده هم مفعول بهیه اما عاملش چیه؟ حصفه الموت الموت هم میبینیم عامل چه هست؟ بله خب این خودش میگه که این فعلی که اینجا مقدره چه هست؟ در پایین توضیح اومده دیگه تکرارش نمیکنیم و این کان خالی من العطف و التکرار فانت مخیر ان شئت ازمرت العامل میگه اما اگر خالی از عطف بود یعنی عطف نیامده بود و تکرار هم نشده بود اینجا تو اختیار داری میتونی عاملو ان شئت مرت العامل اگر خاصی عامل پنهان کن مانند الاسده اینجا عطف و تکراری رخ نداده خب در اینجا میتونی عامل و ازمار کنی مانند بگی الاسده یعنی احذر رو حذف کنی بجا جای اینکه بگی احذر الاسده برحذر باش از شیر از شیر بترس میگی الاسده چی میگی خب ولی اینجا میتونی عامل رو بازم ذکر بکنی اینجا دیگه اختیاریه اینجا چیه؟ ولی اگر تکرار شد الاسده الاسده اینجا دیگه نمیتونی عامل رو ذکر کنی یا مثلا یاک و الاسده اینجا هم نمیتونی عامل رو ذکر کنی پس میگه اگر تکرار نشده بود عطف نشده بود اینجا میتونی عامل رو پنهان کنی و ان شئت اظهرته اگر خاصی عامل رو چکار کن ظاهرش کن مانند احذر الاسده که كاحذر فعل امر فاعلش انت مستتر وجوبا الاسد مفعول به فوائد التقدير في المثال الاول والثالث خب در مثال اول یعنی نفسک والاسد الاسد تقدیر چه هست چه فعلی رو ما اه، مقدر میکنیم فعل محذوف چیه اینجوریه قی نفسک واحذر الكذبه ببین اونجا که نفسک و ما گفتیم عامل محذوفه عامل چیه ولی این عامل چه هست این عامل قی هست قی نفسك مواظب خودت باش مواظب خودت احذر الاسده یا احذر الكذبه یا هر چیز دیگه باش بله و در مثال دوم قی نفسك الكذبه قي نفسك مواظب باش خودت رو از چی؟ از دروغ وفي المثال الثالث وفي المثال الرابع احذر الموت الموت خب ولی در نفسك الكذبه و در الموت الموت ما نمیتونیم احذر و قی رو چکار کنیم؟ ذکرشون کنیم تقدیرشون این هست اما نمیتونیم چکارشون کنیم خودش گفته بود اگر با عطف بود یا تکرار بود نمیشه چکارش کرد عامل و ذکر کرد دو و ایزن فی المحذر منه بإياك الجرب منه نحو ایاک من الكذبی چیزی دیگه ای که جائز هست اینه که تو محذر ها با حرف من مجرور کنی با حرف من چیکار کنی؟ بله البته زمانی که به وسیله ایاکه باشه زمانی که تحذیرت با لفظ چی باشه؟ بله ایاکه منظور زمیر مخاطبه چون اگر ما یک جمعی رو تحذیر کنیم میگیم ایاکم والکذبه شما را بر حذر میدارن یا ایاکی اگر مؤنث باشه اون طرفت بله خب اون دیگه خلاص زمیر مخاطبه البته برای زمیر غائب هم بحث هایی هست ولش کن فعلا خب پس ایاک من الكذبی جائز است که محذر من هی رو که تحذیر با لفظ ایاکه با حرف جر من مجرورش کرد سإذا دخلت إياك على فعل وجب بعدها إزمار من الجارة واقتران الفعل بعن میگه زمانی که وارد شد کلمه ایاکه بر فعل وارد شد بر چی؟ میگه اینجا دیگه واجب است که حرف من جاره مزمر باشه آشکار نباشه و همچنین اون فعلی که بعد از ایاک اومده باید همراه با ان باشه همراه با چی باشه؟ مانند ایاک ان تکذیبه که در واقع در تقدیر جمله چنینه ایاک من ان تکذیبه بله چون این ان ناسبه هست فعل که تبدیل به مستر میکنه تبدیل به چش میکنه بله از دروغ گفتن بر حذر باش 147 احکام الاغراء که احکام التحذیر الا انه یکونو بغیر ایاکه میگه احکام اغراء مانند احکام تحذیر میباشند با این فرق که بدون ایاکه هست بدون چه هست؟ الاسم المغرابهی یکون مفردن اون اسم مغرابه اونی که تو به اون چیز داری تشویق میکنی مغرابه اون چیزی که داری بهش تشویق میکنی میگه مفرده مانند الوفاعه مانند که میگیم فعلش که الزم هست حذف هست الوفاء مفعول بهی ماه او معطوفا علیه پس یا مفرد هست یا معطوف علیه هست یعنی یه چیزی برش عطف شده مانند اخاک و الاحسان الیه اخاک مفعوله فعلش حسفه به خاطر این منصوب الف گرفت. کلا اینا همشون مفعوله بهیان اینا همشون چیان؟ به خاطر این اصلا بحث ما همینه که مفعول بهی عاملش گاه موقع چیه حصفه عاملش چیه یکی از اون جاها اغرا و تحذیره یکی از اون جاها عامل حصفه بله اینجا بله در این مثال ها الوفاء اخاک و الاحسان اله خب ترکیبشون مثل همون چیه تحذیر فرقی نداره فقط اینجا فعلی که ما مقدرش میکنیم فرق میکنه اونجا اون فعل از فعلایی بود که ما میترسوندیم بر حذر میکردیم طرفو اینجا فعلایی هست که تشویق میکنیم مثل الزم الزام مثل چی الزام یعنی لازمی بگیر اخاکه والاحسان الیه یعنی به برادرت بچسب به برادرت میشه احسان بکن پس برادر میشه مفعولی که عاملش حذفه احسانه هم گفتیم واو حرف عطف است و احسان هم مفعول بهی هست عاملش حذف هست او مکررن یا زمانی که تکرار باشه پس اسم مغرابهی مفرد می باشد مانند الوفاء یا معطوف علیه می باشد مانند اخاک و الاحسان الیه یا مکرر می باشد مانند اخاک اخاک مانند اخاک اخاک خب البته در این کلمه که دو بار تکرار شده مثلا اینجا آمده بود در تحذیر اومده بود الموته الموته الموته الموته خب اونجا احذر الموت الموت فعل ما بود احذر یعنی برحذر باش از مرگ خب اولی که مفعول بهی منصوبه دومی چیه دومی میگیم تاکید اولیه دومی چیه اینجا هم اخاک اخاک فعل ما هست الزم اخاکه يعني یعنی مواظب برادرت باش قدر برادرتو بدون اولی به خاطر اغرا منصوبه دومی چیه؟ دومی میگیم تأکید اولیه تأکیده؟ و تأکید خوب اعراب موکدو داره اعراب چی رو داره؟ بله فوائد الاسم المغرى یون ينصب بفعل مزمرین تقدیره الزم فی الجميع میگه اسم مغرابه مانند الوفاء مانند اخاک و الاحسان اخاک اخاک میگه این اسم مغرابه با فعلی که مزمر است پنهان هست منصوب میشه و تقدیر اون فعل هم الزم هست در تمام این حالات و ازماره واجب مع العطف و تکرار در هنگام عطف و تکرار باید این فعل رو مزمر کنی مثلا در اخاک و الاحسان اله نمیتونی فعل شو ظاهر کنی در اخاک اخاک نمیتونی فعلشو چکار کنی اما در الوفاء میتونی جائزه مثل تحذیر مثل تحذیر که از صدقه بگی مثل چی الاسده مثل چی میتونستی بگی الاسده بگی احذر الاسده اینجا هم در اغرا میتونی بگی الوفاء میتونی بگی الزم الوفاء میتونی بگی از صدقه میتونی بگی الزم از صدقه پس ازمار فعل واجب است همراه با عطف و تکرار و در غیر این دو حالت جایزه یعنی زمانی که مفرد باشه مانند از صدقه اینجا میتونی فعل ذکر کنی میتونی ذکرش ولی در هنگام عطف و در هنگام تکرار نه اونجا باید فعل مزبر باشه دو الحق بالتحذير والإغراء في التزام ازمار الناس ببعض أمثال وجمل میگه ملحق میشه به بحث تحذیر و اقراء در ملزم بودن پنهان کردن ناسب پنهان کردن اون عامل و عامل بعضی از مثال ها و بعضی از جمله ها برخی از مثال ها ضرب المثل ها مثال و جمله ها در اعرابشون ملحق به چی هستن؟ به اغرا و تحذیر مثل اغرا و تحذیر هستن مانند من انت و زیدن مانند من انت خب همین من انت و زیدن خب تو کی باشی که نام زیدو بگیری این یک مسئله هست اینو برای کسی میگند که یک بزرگی رو به بدی یاد بکنه آ شخصی میاد بزرگی رو به بدی یاد میکنن میگه من انت و زیدن من انت من انت و فلانن خب اینجا زیدن منصوبه والفالش كجاي مثل إغراء وتهزير فيلش محسوفة يعني من أنت توكي کی ياد ميكوني یاد رو أي وتذكر وهو مثلا يضرب لمن يذكر عظيما بسوء میگه إن مثالی است که زده میشه برای كي بزور بزرگی را به بدی یاد ولا هذا كل شيء ولا هذا میگه آه؟ هر کاری رو انجام بده اما اینو نه اصنع كل شيء ولا هذا كما بيبینیم اینجا كل منصوبه مفعول بهیه ولی عاملش آه، حذفه يعذيرك ها آه، أذيره اینجا هم عامل حذفه که احذر عذيرك یعنی عذر تو حاضر کن عذر تو چیکار کن حاضر کن یا اهلا و سهلا اینجا هم منصوب هستن ولی عامل چیه؟ محذوف. اهلا و سهلا عاملش اهلا اتیته هست سهلا هم وطعته که معنیش میشه خوش آمدی خب 148 اذا كان المحذر منه مكررا او معطوفا عليه يجوز فيه الرفع على تقدیر مبتدا محذوف آقا یک نقطه قشنگ دیگه که میگه میگه این زمانی که محذر منه مکرر باشه یا معطوف علیه باشه مثل الاسده الاسده ها مثل الاسده الاسده الموت الموت الكذبه الكذبه اینجا مکرره نه خب یا زمانی که معطوف علیه باشه بله در این دو حالت جائز است مرفو کردنش مرفوع کردنش چیه؟ باله. متوجه شدی؟ بله. بله اون اعراب نصبشو میتونی به خاطر تحذیر به خاطر چی؟ مال که اونجا فاعل فعلش و زمانی که مرفوش کنی شما اینجا دو تا چیزو میتونی در نظر بگیری علا تقدیر مبتدا این محذوف که اینجا یک مبتدای رو محذوف میشماری یک مبتدای رو چکار میکنی در واقع جمله چنینه هذا الاسد این شیر است خب الاسدو دوم که تأکید دو اوله یا بر تقدیر خبر محذوف به تقدیر چی؟ که اینو مبتدا میگیری و خبرش چیه؟ حس شده که اونجا میگه الاسدو که میگی فی طریق که الاسدو در راه تو چی هست؟ شیر هست پس این هم چیز قشنگی بود که گفته بود محذر زمانی که مکرر یا معطوف علیه باشه درش رفت جایزه اینو یا مبتدا در نظر میگیری یا خبر یا مبتدا یا مبتدا هست یا خبر به این سادگی